10점 만점에 10점 준수하게 지킨 내 자리 이제와 피안 부럽지 일기예보 없이 몰아친 핵폭풍 F2PM yeah. 우리 영하고 남자고 갱서인 그룹에 있어 BBK So call me YNGL I do that Chris I do it for hip hop Tupac B.I. 지나스 되지보다 아쉬운 마일 그 순간 느껴진 소와 힐와 킴같이와 입만든 거리 웨이식 랩로 살리고 이것으로 힙합도 살리고 난 가요 사다리 대신에 날아가요 Fly up down for my friend 난 초심대로 가 나답게 나다 모습은 모순을 뺀 크리스탈 투명해 속 잘 보이지만 절대 못 깨부셔 다이아몬드들의 아몬드 같은 답 없는 열정은 다 언등 진짜들의 스토리들은 시간이 좀 없는 진짜들의 힙합이야 진짜들의 스토리들은 시간이 좀 없는 진짜들의 힙합이야 기 여기까지